1 Thessalonicense hoofdstuk 5 Oor die tijd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is het niet nodig om aan jullie te schrijven, die broers. Jullie weet zelf maar al te goed, dat die dag van Jere onverwachts komt, soos het dief in die nacht. Wanneer die mensen sê, alles is rustig en veilig, zal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepijne een zwanger vrouw, en niemand zal ontkomen. Maar broers, Julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap, is van die nag. En die wat hulle dronk drink, is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterf sodat ons of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Broers, ons vra julle Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beëiwer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid geduldig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgeles word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees.